Ei, Gabon gaztiak, hemen gaude, Benito Jago bat agartxot, bi <clears throat> astero bezala, irla izan programan, gaur ere pixkat berandu, ordu erdi berandu, azken momentuko problema batzu medio. E, Bersin Road aldearen outro abestia entzun dugu, eta pixka eta honekin sartuko gera gaurko programan e, landu nahi dugun gaiera. Aste honetan e, atentzioa dituzigun e, eh, Inglaterran eh, ospatuko den e, musika festival batek biltzen ditulako guk pixkat gure artean ba azkenaldian asko entzun ditugun talde batzuk eta pixkat adierazgarria da talde hoiek e, zigilu edo seio berdinekoak direla horietako asko eta pixkat gaurko programan tratatu nahiko nuke ba horrelako seio alternatiboen funtzioa eta garrantzia ba, guk eh, taldeak deskubritzeko eta pixka aukeratu ditugu eh, Ameriketako eta ingalaterrako eh, seioak eta landuko ditugu ba, pixka berain informazio emango dugu eta gustatzen zaizkigun taldeak eta taldeak entzungo ditugu eta pixkatori hori gaurko programa bideratu dugu ba, adierazgarria intzaigun festival horren arira eta gai aurkeztuta bueno Kaixo Benito eta Kaixo Iagoa. Apa, Kaixo. Apa, on. <laughs> Zemuz gaztiak. Eunian, eunian. Eunche. Bai, ba, hartzeteko esan bezala, hasta honetan ikusi egu Bristoleko horren kartela, eta, bueno, talde ugari, xarien jauz zigi juurtakoak dira. Eta, bueno, ba, azken denboran, desenten zuten airean, rolloa da, eta Netzat, bentzat, bori, bihurtu da diskografika interesante netariko batean, ez? Hagen gaur egun, hau eta gero beste bat aipatuko eguna ere bai da dut guz, ez? Ez da esan, baina hori, direla zigiru batzuk, ba, pixka alternatiboak, baina hori oso oso entuz guri guk bentzat asko jarretu ditugunak. Ba, bai, bai. Eta ibidez, ba, lehenengo kanta honekin, ba, birxirrobena, batez ere, ba, Hoi, hasiko gea gure taldeen terrenda osatzen. Da, bueno, ba, Birxirron kanta hau, ba, ez dula oso ondo espresatzen talde honen kanta guztik, baino ba, pixka, pixka kanta hau ba, bereik dakaten kantarik lentuena dalako Eta, bueno, abe, al, ala ere, ba, asko gustatzen egun taldea. Eh, Frantxesak dira. Frantxesak Bai eh, irukote bada. Bai, Parixondoko... Parixondoko labale izeneko erriska bateko dira. Eta hori, egiten dute... Eta... Like, Jarkore punk eh, bastante bai. azkarra. Bai. Eta gu jarri duguna bestia benitok esan bezala beraien balada da, baina pixkata dirazgarria diskoa bukatzen duen abesti badalako. Eta hori ez dakate oso diskografia luzea, uste, eh, orain dela bi urte odala atera zuten beraien lehenengo lan luzea, e, eta mabi urtera arte zituzten EP desberdinak eta ba, ez dakit kolaborazio nahi dako album batzuk, baino You, Me and the Violence e, lehen zedea bila eta mabi garren urtean atea zuten, hain zuzen ere gaur aztertzen ari gehan e, zigilu honen bitartez, Death bitartez. Bai, da talde bat, batez ere, asko espresatzeuna, e, bidez kanta honekin ba ikuste ez, nez eta balada antzeko bat izatea, izan, bueno, e, ba, kriston indarraka batez ere hautxean eta hemen naiz eta ez ez, ez, ez, ez ba, kriston erritmo potente azkate eta hoi naiz eta hiru bakarrik izan ba, kriston indarra eta bueno, ni kontzertu ez ditut ikusi zoritxarrez nahiz eta hemen etorri dian jotzea ba, hmm. eta aukera izan ba, ikuste, ikusteko Eta, bueno, zakit, baina ala ere nik interneten tola ikusi ditut beraien zuzenekoak eta hori kriston indarra eta kriston ez dakit komo da talde bat oso ez dakit asko espresatzeko bai, oso potente oso, gertu, gertuko ez bastante Osea, abrasa horea ba, gertuko taldea kontzertutan ba ikustelako ba, jendearen eh, ondoan jotze dutelako baita ere ez dutelako hola jende asko eramaten baina jen, biltzean jendea ba, asko bizit ditulako beraien kontzertuak eta beraiek ere ba zakit ba oizertu dutelako, ez? Mhm. Ez bakarrikan beraien kantekin, baizik eta beraien... Bai, posarekin, posarekin eta dakate... Bai, roiete bat pixkato, bai. niri bastante gustatzen zait. Gaina, eh, bastante adirazgarria da, nik e, eh, internetet ikusten dituten gauzetan fijatuz, e, eh, adirazgarria da, dala talde bat, etengabe dagona e, jiran. Hau da, Ez dakit horrelako nivel honetako taldeak nola funtzionatzen duten, baino adierazgarria da beti sartzen zea beraien webgunan eta etengabe daude ez dakit ba, estatuatuetan giratzen edo Europan, hau da, da talde horietako bat, eh, jotzen ez da honean e, nik uste eta abestiak egiten ari diala eta bukatu bezain laizzer grabatu, osea, etengabe mugitzen ari dian talde bat. Bai, moga moren bai, egon bai, bai, ez? Bai, jozutu. Ez aukera baina, bueno. Bai. Eta, bueno, aipatzea, bai, detu guiz eh, zigiluak, e, nola sortu zen, ez? Ba, pixkat, eh, e, konbertz, konbertz taldeko kantanteak e, sortu zun, mila bat zion eta emeretzian, bai? Eta, ba, hori, ba, da bere guztoko taldeak sartzen, eta, bueno, bilakatu da referentzia baten, ez? Ia, azkenan, generoan. Bai, ade, nik, eh, niri, e, aterazgarri nahi dutzen zaite gatik, eta irakurtzen badezu beraien webguneko, ba, pixkatu duen esplikatzen duten zer egin nahi duten, eta, em, irutzen zaidala zigilua lantzen dula asko ez dakit nola esplikatu, beraien em, ateratzen duten edo zein lan, eh, da pixkat eh, artelan baten kutsua bezala ez, da zigilu bat asko lantzen dula ez bakarrik taldeen musika baizik eta gero eh, beraien ateratzeko modua eta diseinua eta bai, oso, ematen dudakala seio guztiak logika bat bezala eta beraiek esaten dute azkenean e, grabazioak normalan egiten dituzte seio bereko ba, kide batek dakan estudioan, konbertsetateko gitarristaren estudioan, gero e, ba, beraiek egiten dituzte biniloen presoiek, e, artelana ere albunetakoa beti egiten du ba, beste taldeko diseinatzaileren batek, gero bideoa beste batek, eta da horrela familia bat bezala ematen du lantzen dutela asko hori ez, beraien e, albumen edo biniloen edo disken e, aurkezpena eta bideotan baita, ez? Bai, bideotan eta ez dakit dakate horrela rollete bat e, bastante curiosoa. Era nire nere ustez. Mhm. Zaindua. hori da, zaindua. Zeba igual Converge be antzungo dugu hobeto, oraintze. Bai, eh bezala, bueno, ba, Converge taldea, ba ez dakit hardcore munduko edo mazkore munduko jainkoa, zeinek ez ditu ezagutzen, beraien diskografia bastante luzea. Jane bai. Doe diskoa da beti eh Zakit, beraien mugarria edo oinarria ez, esaten oh, dut. Da, da, hardcore munduko biblia izango bazan bezala, ezagutuko ez Baina guk bai. aukeratu duguna bestia da, ez dakit, duela pare bat urte edo iru urteko Axe to Fall, ez? Zait, deitzen diska. Bai. Eta bestia da Dark Horse, justo diska hori azten duena. Eta kiston temoia da, eta hmm. konbertsen duenak, ba, abestionek laguntzen dio. Ba, guazen entzutea, eta hola pixka, ez dakit, esnatzean. ez dakit ze problema onki degun e, eh, ordenagailuan, baino abestia etentzaigu erdian. Azo teknikoak, bai. Azo tekniko txikiak. Luitzen bat ez du eh, berriro jarriko dugu. Berriro jarriko dugu. Kontrola, ah, bai. kontrola beste, beste seak erabat. Beste seak erabat. Hey, Axter. Bai. Ojo. Ba, barkatu <laughs> fallo agungatik. Ordena ez zaio gustatu. Hoi da, eta, bueno, Ez badu ere jarriko duguna, konberetxe Dark Horse. Hementxe entzu dugu konbertz, kriston talde mitikoa, talde veteranoa, eta bueno, pixkate etapa bat markatu zuen taldea, ez? Ba, pixkate jarkor estremo eta kainero hortan, ba, gero ba, talde asko referentziatuko zitun, eta bueno, pues, talde interesgarria eta baitare importantea, ez? Jarkorrearen bizitzan eta historioan. Eta, bueno, ba, ere guk e, eh, batzorte ikusi, e, e, ikusteko zuzenean, batez ere Resurrectionen, egotani bi alditan, eta guartxo behin, mm baina, bueno, be, kontzertu hortan irurok geuden, eta e, egia esan, ba, kriston esperientziona, ez? Kriston talde berezia eta ona e, zuzenetakoetan, ba, bere oso teknikoak dialako, eta ema, badirudi, ba, e, diskoak entzun eta hola, ba, ez dakit, ba, zalantzak jartzea eskizu igual, ba nola defendiko dituzten diskoiek eh, zuzene, zuzenekoetan, eta problemi gabe ez, ba, ba de hecho, eta inkluso asko beto jotze dute zuzenean, kore, eh, eta, bueno, ba, bateria, zenolako ritmo guapoak ite ditun, baitare gitarristak, eta, bueno, no, ze kompakto sonatzeuen zuzene, zuzenekoetan, ez? Bai, flipantea da, ikusi ikuste, zuzenean, eh Zaki, batzutan e, zuzeneko nadakaten taldeak ez, e, igual sortzen dutelako eh, soinu, e, <clears throat> zea, e, da, muraia hori edo ez, baino igual ez dakit, e, ba horrela ez, soinu hori dakatelako. Baino talde honen berez, berez garrian ikusteala, ikusten duzu beraien soinu bortitz horretan, lauak diala oso oso onak e, teknikoki bai. beraien instrumentoekin, bai. hau da, ikusten duzu bateria eta teknikoki da punteroa, gitarrista ere da beste mundu batekoa eta bai. bajista ere bai eta kantariak daka intensia bat hau da eta niretzako da pixkatori ez, tekni jarkore teknikoaren edo oso teknikoak diren talde horien horietan e, eh, adirazgarri nahi Bai, niretzako bai du bai gabe roi hortako berena, osea, sea, de largo ez e... hori lortu dute, hori estremo mundu hori ba, jendearen gana zabaltzea dut eta bastante populara bihurtu da ez Bai, kultoko talde ba, bat bezala ez? Bai, hori, eh, beste estilo batzuk puntan zeuden garaian, ba, bai, honekin gara zituzen eta, bueno, azkenean, ba, hori, eh, referentzia handi bat ez Eta hori, e, eh, zuzeneko hori behiratu ze ba, zuek esan dut ez e, Hori, bi bieta margaren urte kortan, izan zen, nortzez, pues, animalka da bat, ez. Zan dena gau bete hortze ginen. Bai, bai, bai. Oso eta baita ere, zenbat transmititzen duten, ez? Porka, hain teknikoa izateko eta, jo, ikuste dituzu pilo bat mugitze diala, hor, em, eszenarioan, ez? Ba, kriston zati, zaila jotzeko, eta ala ere, ba, kriston intensidadekin ez bakarrikan jotzen, bezik eta mugitzen, eta ala, eta zenbat transmititzen duten, ba, ezakit, negentzako, ba, bueno, oso guapoa, eta bueno, aipatzeko, aurten berri zresurrek jungo diala, ez? Bai, urua gutxi konfirmatu dituzte berriro. Eta ondo, ja bihurtu dira yeah. ofijo batzut, edo ja bihurtero edo, juten dira. Bai, bai. Eta, eta bueno, ba, juten den jendeai animatzea ez, ba, netzako aurtengo karteleko erekargari, erekargariena bai. izan aiteke ez. Bai, bai zuzenean ikusteko taldea oso gomendagarria, esango nuke. Bueno, ba, mozen pixkatitzea egitea, ba, Oi, Sargent House adibidez. Ba, nola, nola sortu zan, ez, eh, Diago? Bai, orain zen dugu pixkat, e, eh, Death Wish iburuz, eta e, orain egutzen pixkat e, eh, protagonista izango den beste zigi on, ontaz, ez? Sargent House zigi joaz, Los Angelesen sortu zena, e, Kathy Pelo zeneko e, makume batek e, sortu zuen zigi 2006 garen urtean, eta... Mm, Ba, uste izan zala, tipa honek egiten zuela lana in, e, industria, musika industrian. Bai, ezen e, Atlantic Records edo lako zer bai. Bizan <laughs> haiteke. Zakit. Ba, egiten zuen musika industrian eta zakite botain zuten, e, ozakitze pasatzen, ba, hasi zala bere mobila egiten, ez ezberdina, e, taldeak ateratzen, lehenengo taldea Rx Bandit izan zen eta horrekin hasi izan, pues hori, denego zera gauza txiki bat dezela, eta pixkanaka pixkanaka hasi da bere zerrenda handitzen, eta kriston grupazuak ateatzen. Bai, bastante, ez dakit, lehen osan duguna, ez, eh, adierazgarria da, Bueno, guri erakartzen gaituena, guri erakartzen gaituena pizkatzi honek atatzen ditun zaitatik da hori, ez? Be, taldeo, taldeo oso desberdinak dira, baino badakate zerbait komunean, dakate dena puntu arraro bat, ikusi ez dezuna, baino badaka holako logika bat ere beraien artean, ez dakit. Badatik askotan eh, seioak erakartzen zaitu zen badakizu igual eh, bertako talde bat gustatzen bad zaizu, ba igual dakit, beraien gustuak zurearen antzeko dira eta gero beste taldeak ikusten dituzu eta badakat ere gustatzen zaizun zerbait eta hori da igual e, sei honen eh, ez? Horregatik, eh, guapo... esan atera dituzten talde guztiak, baino dira indesberdinak, eh, izen batzuk esan, esan ditzakegu, baino. Ba, esan ez una, eh, talde batzuk eh, ezberdinak, baino zuk esan bezala ba, mundu komunekin, ez? E, naiz eta estilo ezberdinak izan, ba, seguraski bal gustatzen zaizu, bestea bai zaitu, edo bere aspekturen bat guztoko izango duzu, ez? Eta ba hori bat milaka taldez, ba Ansoa, Watch From Afar, Disarm, Sar Snakes, Russian Circle, zebai mitiko dentako bat. E, gero bai e, Omar Rodriguez en proiektuak, que Mars Voltakoa. Eta bai, ba hori kitu experimental horrekin edo jolaste dute, baino esan bezala palo asko ez, e, batzen ditun mugi da. Bai, bai, bai. Bueno, ba, guazen, zagit. Talde... Beste bat ez? Sarrien jauzeko talderen bat entzutea, eh? Zein tokatzea hogein? Antzo? Bai, e, Fang Island zungo dugu Fang Island, ah, Fang Island. Vale, vale. E, Bai, Dreams of Dreams kanta eta, bueno, e, eh, orain txitzuliko eta bizkat Fang Island iburuzitzen godu dugu. Ezta? Hori da, temoia jo, baya temon. Oze, Benito. Bai, tio. <laughs> temonako. Temonako. Fan Island taldearen eh, nola san Dreams of Dreams, jago. Bai, hori da introan izena eta gero gore, onlotzen dena beste kantakin ez, eh, Careful Crosses. Bai, da pixkat mix bat bezala ez. Buah, neri dutzen zaite... Temazo bat, oso teknikoa, bastante melodikoa, baina fuerte ere bai, ematen dizu hor eh, bastante golpe, eta alaia ez. Antzatzeko, antzatzeko modua. Piska tontoa progresibo polikia. Bai, bai. Bai, melodiekin eta eta alaia, baina alde berezio horrekin ez, ritmo bai. Ba, raroak tarraroak ebai, gitarrak ebai enrebesatuak edo. Bai. Eta atxegina, ia esan. Bai, talde estatu batu da jakin edunaren zat, eh, roda hilanekoa, eta diskografia, <clears throat> nik pare bat disko entzun ditut, uste direla, bai, bi, hemen, eh, hemen jartzen du bi album dituzte, e, orain dela bi urte ateratako maior eta bi urte hau ateratako fan ailan, eta gero EP batzuk, lehenengo album hori grabatu baino lehen, baino benetan bi diskoiek oso gomendagarria dira. Ba, ni gomendatuko nuke bereziki lehenengoa, Ni nik hori gehien entzun duena eta Bintzat hori hori gomendatuko nuke azteko bintzat Hori da Eta hoxe, ba, fan ailan eta zitze egin da gero I'm so I watch you from afar taldeari burututzen godu Gure lagun itzalen talde kutu nena Eta gukirulak pertsonalki ere bastante entzuten duguna, ezta? Hmm. Bai, eh, azken urteetan eh, Hori eh, eh, impacto Latzain taldeoitako bat Aina irurok ikusi dituguna baita ere, juntu, zuzenean. Gure lagun itzalek inkluso beraien e, logo modukoa daka tatuatuta. Bai. Bastante... Ba eta beren merchanda izo zua, igual. <laughs> Bai, Pizka tontoa. Sei kamiseta, igual. Baitzar. Eta hoxe, ba, egia esan askontzun dugun talde bada, e, irlandesak dira, laukote bat, eta uste den aldiz gainera batera ikusi genitula, ez? Bai, naiz, e, benikasineko festival hortan, taldeko guztia junginala azte buru pasa, eta goatzen ez talde hau izan zala, espero ez genuen, ez dakit lehenagotik ezagutzen genitu, ni igual zerbait bai. entzun da bai, baino... Bai, nik bai. pixkatak eta katatu da nintzen, bai, nintun, ze goatzen izan zala txaldean, eta hori junginala berezik ibeik ikusteaz. Bai, igual baina... zerbait bagenekan entzun da, baina hori izan zan pixkat, e, eh, bai, bai, bai, eh, eh. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, fi, ba, justo festival hontan eh, ikusi genitugun kontzertu supuestamente handienako laba jende asko zolako, baino kontzertu ikusta junginen, ba, etzion jende asko eta oso justo ikusi genuen. Ba, izan zan, eh, herriko plaza batean ikuste ez hor bai. lekoa zenekan, bai, etzan hor festival batean super ja. apretu jatuta zauden eta bastante bai, oso, oso, gozatu genuen, asako mugitzen dira estenari joan, oso oso teknikoak eta azkar jotze dute, eta benetan espektakuloa dira zuzenean bai. ikusteko. Da bai. curioso bezala lengo urtean itzaltan ijun gina <laughs> beraiek ikustea Alemaniara. Itzalen eh no biak Joanak <laughs> eh en segun regalo batean oso maja, maja, bai, Eta han gina zuzenean beraiek ikusten, ezagutu genitun eta bastante gau memorablea pasaren un itzalta biok eta nik egia san musikalki ez det itzal bezain beste entzuten talde hau baina oso recuerdo nada kat eta talde kutxuna ja, gaina. Ja, Zerbait hartan. Claro. Bai, e, jo, bidatzi genien, e, Euskal Herriti gindoa zela beha ikustare haino, tipoak flipatuta zeuden, ez dautu genitun mertxandaisin maian, eta gero, ba, kontzertuan jotzen zeudela jarri zizkibuten beraien gitarrak bai itzalta bai eta flipatzen on gina jende hori hola bai hola bai hola bai ta gero lagundu genien e, eh, zea materiala kargatzen hor furgonetan itzaltanik eta gero bai ekin on ginian backstagean hor zerbezatzuk edaten eta alde intzuten, eta itzaltan itasian, etxea. <laughs> eta, hoxe, e, datu kuriosu ez da, talde horrena. Zuzenan ikusteko gomen eta bueno, hitz egiten jarraitu horretik, ba, behaien temazoa jarriko dugu ez. Zaki zein aukeratu ezun jagoa. Bueno, ez denak bai. temazoa, ez, baina, bueno. Bai, asko ba, instrumentala da, zu zeu esatea, ez dugu aipatu, baino bueno, ez dakite esan dugu. Azkeneko diskoan, bueno, ez eta instrumentala izan, azkeneko diskoan gauts batzu sartu dituzte, ez? Bai. Bastante guapo ditala, por cierto. Mm. Me gustate tetai. Bai, igual, eh, igual así dia experimentatzen pizkate hau bai, instrumentala baino. Ja, bai, rollo ocho en plan. Bai, así Asko experimentatzen, dut, ez dute. Euren azken diskoekin, eh, ba, hori bizkata aldatu dute, ez? Eh, ez dakit, gauza ezberdin bat egin nahi izan dute eta, bueno, E, eh, dena dara ere, bueno, disko guztia komendagarriak Baina aukeratu dugun kanta da The Letters EP, EPkoa e, e eh, Niretzat Kriston EPa Eta talde hau entzuteko, entzuten azteko egokian ere ustez e, eh, Alau kanta azkar pasatzen da eta denak temoiak ez Ba, entzun gozuena Case for Killing Spree da. Ojo. Ojo. Ojo. Eta, nesua, which is from afar. Ogurra. Ie. Yeah. egite moia, eh, Benito? Bai, bai. And so, what you from afarreko dead letters esan dezu? The letters? The letters. The letters. Bai. letters, epeko, 2000 garren urteko epeko temoi hori dakazu, eh? bak, esan bezala, taldea guentzun nahi duenaren txat, ba, azteko puntu bastante interesgarria, eta gero, baituzte beste hiru diska. Esan bezala, aurreko urteko azken disko honetan hasi dia pixkat igual, eh, gehiago experimentatzen, hau eh, ez dakite, soinu desberdinekin ez eta benetan talde interesgarria eta hemen digo mendatzen duguna irla izan programatik asko maite dugulako buiruak Oida. eta aurrera jarraituko dugu beste talde bat e, ezagutzen e, kasu honetan e, gure talde kutxunetako baten e, taldea entzungo dugu e, irukotea irukotea dira hauek ez? Bai, bai uste taurretik bazekatela igual beste taldek da, ez? E, bai, baina ez, aldatu gintzuten zuten eh, e, abeslaria, baina hiru, hiru zian, hori uste behintzat. Eta bai, dizta uniz ganse bai eh, aurrekoen zigilu berdineko alen aipatutako House. kasuntan hauek Inglaterrakoak dira, Inglaterrako irukote bai dira. Eta hori, Sargent Hausen zigilupean atatzen dituzte baien diskak ere bai. Bai, beste e, talde aipatzeko aipatzekoa, ez? Eh hauek berando gozatu zian sigilu hontan. Eh inglesak izanik, ba hori uste giratu zutela zakitan sorekin edo beste batekin eta ba, hori impresio sona aukitzutela dela eta hartu zituzela, ez? Ta hori bueno, aldau ba, da pixkat ezberdinago a eh ansorekin konparatuta ez daukate hau asko bueno, hori traiz, eh, abesari tradizionalen moduko hori. Eta, bueno, hau txiberezi bataka, jasen, bastante agudoa eta melodikoa. Bai, bastante beroa, ez, bezala ezakit, eh, <laughs> kalidoa, bezala ezakit. Bai, abiatu zuten kandantea, baina, bueno, eh, hau mota antzekoa da, jasen. Eta talde hau ikusi genuen getariko gaztetxean, orain dela bi urte. Ojo bi ezakit bi urte horako zerbait bai, bai. igual gutxio eta ba, kresen esperientziaz horako leku batean ikustea gira esan en, bai, Lehenengo filan hor, detaile guztiak ikusten, baien horritzalbaen pearak ikusten Eta... Flipatuta <laughs> gelditzen. Eh? Flipatuta gelditzen, basikamente ez Lehenengo fila Bai, kada, ez, baien ez da guarri bereziena da hori gitarista dela hil nahi ez ikuste dezuna, o sea, oso oso diru behatz oso oso azkarra gera denbora oso hori tapinak egiten edo eskala azkarrak eta hola Agian hasta bat, ba, jende batzuntat gehiagizkoa bai, da. Ba, batzutan ez dakit ze... Kargantea edo. bai, bai kargatu gehiagizkoa. Nik ulertu ez dakit igual norbaitek horla... Bai. Eh, pentsatzea. Bai, pentsatzea. Bai, hainbeste nota hor... Eh. No, nota, ze... Eta, bueno, jarriko duguna bestia izango da, lehen urtean e, kaleratu zuten eh, diskokoa ez? Zakite, amairu, mi, amairu milioi edo amairu 000... Zakite, ba, izen baki, zenbaki, zenbaki moko bat. Izen bezala. Eta bestiaren izena... Cat da, Fantastic. Cat Fantastic. Benoit! Eh. irabaziak hemen jarraitzen dugu zintzirik kreatian irla izan programa dau gure ok zazpigaren programa okerez banago egurra eta dista honitikan zentzun dugu taldi inglesa aipatu bezala e, entzun dezuena e, baien zuzeneko grabazio bat da kata fantastik kantarena eta zuzen ere Esklain TV e, katean edo egina, ez, e, YouTubeen dakazu hor daude jardin batean edo jotzen eta duai gabe gomendagarria. Gomendagarria, zuk esan arte nik ez nekin eh, abestia <laughs> zuzenean zala, seke ikusteko ze kalidade dakaten zuzeneko talde bezala, ba horren adirazgarri horren <laughs> bertan entzun duzuena abestia. Eta bueno, lasaitasunetik pixkat e, aldatuko dugu zigiluz, eta baita musika estilo zere bai, eta Death Wish e, zigiluko beste talde baten inguruan arituko hain pixkat, Code Orange Kids deitzen dira e, eh, pixkate eh, hardcore eh, punk edo slash metal antzeko modeko bat egiten dute, ritmo azkarrak, oso oso abrasadorea da, agresiboa, agresiboa batzutan oso bortitza, e, kuriosoa da, adierazgarria da, ez delako asko ikusten horrelako taldetan, e, tipa batek kantatzen dula hor, e, bai bajoa jo, ez dakit bajoa, gita, ustez gitarra jotzen dula, eta, bueno, e, taldeko laukideak kantatzen dute zuzenean, baino pixu asko du e, ba, emakume honen ahotsak eta eta kuriosoa ez. Bai. Eh, esan bezala Deadwish Wish taldeko, e, Death Wish talde bada, e, an sortzian sortu zena, eta uste dut e, CDA atera zutena izan zela Deadwishekin Wishekin e, atera zutena. Horrelako taldeak eukitzen duten e, normalean bidea <clears throat> bestela ba uste dituztela demo batzuk, EP batzuk aurretik, baino lelengo estudio albuna izan zan, nahi zuzen ere e, 2008 garren urtean kaleratu zutena e, Death Wish zigioarekin. Oso gazteak dira ez? Oso gazteak dira bai. Ba, Estatu batuetako talde horrela hardcore munduan aritzen diana bezala, ez? Ematen du oso gaztetatik hasten diala, hasten diala asko giratzen, leku guztietan jotzen, gero eta jende gehiago jarraitzen ditu, ez? Eta ez dakite nola egingo duten e, eh, horretatik bizitzeko, <laughs> nola biziko dian, batek daki, baino behintzate jarraitzen dute diskoak ateratzen, gauza grabatzen, eta, bueno, horrelako mila talde daude, eta horietako bada Kodoran Kids, eta beraien eh, abesti bat entzungo dugu. E, eh, 2000 eta urteko Love is Love, Return to Dust, diskokoa da, Eta bestiaren izena, jagoa? Uh, eh, flower Mouth Flower Mouth, egurra Hortxe kod en e, flau flader mouth abestia e, ikusi ez du ez estilo aldaketa izan dan bastante eta, bortitza eta berezintasuna haotxa ez haotxa eh, bastante potentea eta emakume baten izan ez du ez du maten eta kriston indarra ez ez du ematen hola ezakiten zunda da. bai grabea eta oso bai, oso guapo bat eta bueno konde bideotan ikusi eta gero ba, ezakiten indarrasko duen taldea ta Bai, zuzenean ikusteko erakargarria ematen du ez Zego aukera auki, baino benetan e, hemen e, eta zuzenekoan <clears throat> YouTubeen ikus daitezkeen zuzenekotan ikusten da badakatera e, eh, tankera hori ez, energia zuzenean Eta bueno, komentatzen ari ginen hemen e, zuten ari ginen bitartan pixkat e, zigiluen inguruko hausnarketa txiki bat egitea ez e, Azkenean e, ikusten da pixkat ingurura begira ba, beste lekuetan bezala badagola musikaren munduan ere e, e, ba, dakit e, negozioa do kontrolatzen duten entitate batzuk daudela eta hoien artean ere e, daudela ala nola ba ezerezetik sortzen dian e, talde batzuk e, ezerezetik sortzen dian iniziatiba batzuk hoien artean seioa jendea biltzen da nahi du atera bere gustokoa den musika eta beste taldei lagundu Eta pixkate, eh, hausnarketa egin behar da askotan, e, horrelako jendeak ez ere zetik denak, ba, azkenean musika talde bat ezela nola inbertitzen duen denbora asko, askotan diru asko, ba, azkenean ingurukoen pasioa aurrera eramaten laguntzeko ez. Eta, bueno, guk e, talde bezala aukera izan dugu horrelako esperientzia jasotzeko, eta benetan ba, positiboa zuke egiten dezun zerbaiten e, apoioa jasotzea, eta bestearen beste jende baten involukrazioa sentitza ez. Eta hori nahi dugu pixka eta gaurko programanekin ere e, bi seio berezi hauek aipatzean, guri asko transmititzen diguten taldeak biltzen ditulako, eta bazkenean e, horrelako gauza kolektibo batek badakalako bere balioa ez. Bai. Ba, hori ilusionantea dela olako proiektu batzuk azkenean aurrera teatzea ez. E, hainbeste gauza dauden mundu baten ba, ba, jende batek jartzen duen pasioa eta hori ikustea ba, bere, bere frituak eman ditula, ez? Eta bai, hori da ba, esperantza ematen duna, ez? Ba, ematen, e, ba, judi guri musika hila bezala zegoela do, baina, bueno, ba, jarraitzen dula hor gauza interesa, interesanteak ateatzen, eta gauzak bere, bere modu bete dituzten ziru, ba, holakoak, Dead Wish, House, eta beste mila, mm. guk hauek adibide bezala jarri Mm -hmm. Bai, neri interesgarri duten zaitere bai, e, gaur egun e, musika sortu eta konpartitzeko dauden e, errestasuna kontutan hartuta. Eta ikusita azduk egin dezakezula abesti bat YouTubeen jarri eta mundu guztiak ikus dezakela. E, naiz eta denaia hainbeste universalizatu denez, neri interesgarri duten zait, ba, daudela oraindik horrelako talde edo zea batzuk dakatela identidade moduko bat eta orduan e, naiz eta dena dakagun denak eskura ba orain di badau kolektibo edo talde batzuk dakatela ez dakite eh, toke bat bezala eta biltzen dituzte beraien seme alabak izango balia bezala eta ez azkenan dena da orain eh, denena eta dena daukagu eskura agri baino polita da horlako iniziatibak eta jendea aurkitzea ez dakite egiten dula estilo batekiko apustua ez baina igual talde batzuen dinamika eta e, bidearen edo sentidoaren aldeko postua ez. Neri hori interesgarri dutzen zaik. No, bai e, internazionalki eta bai e, estatu maian, Euskal Herrian bertan. E. Bueno, eta notatzea baita ere, olako gauzak, e, ilusioekin egite janen eta ez konparatzen bale maitezu ba, disketxe handiago batzuekin, ba, nik usteet, ba, ba ezakit prezitasu altzugula batzutan ez. Eta berriz, ba, olako seio, ba, txikiekin, ba, nahi, zabakarrikan musika guapo baizik eta ikustela, ba, oi, ilusioekin egin daola eta azkenen ba beraien ilusia aurrea eh, jarraitzeko ez dela bakarrik diru, ez? Baizik eta ba beraiei gustatzen zaizkien gauza ateatzea eta pixka ba zaket mundu hoi bizirik jarraitzea, ez? Jarraitzeko asmo Bai, hortan sinisten du jendea dela. Hoi bai. da, da, eta ez bakarrikan diskoak ateatzeko, baizik eta kontzertuak montatzeko, eta... Eta ba oso oso guapo dela eta espero dugu ba, olako iniziatibak ez galtzea ez. Ez, azkenean e, beste gauza guztietan bezala e, musika noiz bihurtzen den e, eh, pasio utxetik negozio izaterako bide horretan beste programa oso bat egin genezake horren inguruan hitz egiten, baino bueno, azkenean talde jasaten duten evoluzio natural horretan ba, aipatzeko bakarrik zigilu batzuek duten zer esana eta izan dutena eta benitok esan bezala ba, ea etorkizunean e, e irautza digital honek nora garamatzan, baino haber horrelako iniziatibek indarra mantentzen duten eta ba, beste mila sortzen diren eta guk ezagutzen ditugun eta talde gehiago ezagutu eta musikaz gozatzen jarraitu ez. Bai, bai. Eta hoxe, adirazgarria da ere bai, e, orain entzungo dugun e, tipua edo taldea, mailet izena du eta Sargent Houseko talde bada. Tipo hau da, Usted Henry deitzen Henry Cohen, bai Henry Cohen, eta da, tipo gazte bat, bat Zakitzen bat urte ditu, baina ikuste dituzu bere bideak eta da Eskolako nerd, horietako baten itxura duen tipo bai, bat bai. Eta ditu bakarrik gitarra bat erabiltzen du, batzutan uste et Bateria edo perkusi batzuk disparatzen ditu baina gero ditu tipoak eh, kiston pedal pila, lupa erabiltzen du, bere burua grabatzen du eta gero hori disparatu eta sortzen du azkenean, eh, sortzi pertsonakin jotzen egon balitz bezalako e, abesti bat eta hoxe, bera abesti bat dugu hain zuzen ere YouTubeen aurkitu daiteken bideo batekoa bai. Eh, Sargent House e, zigiluko edifizioan edo beraien ofizinetan grabatutako zuzeneko bada eta bera, bai, Sessions edo oitako, oitako bat da Ampersan kanta eta E, animatzen zaituztegu hori bideo YouTubean ikusteaz hori e, hartxotek esan bezala tipo hau espektakulo bat da, nola arekitzen ditun kantak, eta benetan harri garria, ega gustako duzuen. bortxez egon mailetz, eta bere temazua. Kusi ez ze atmosferak sortzen ditun tipuak, bere pedalekin, bere grabazioekin, bere efektuekin. Bai, brutala ez, pertsona bat izateko, ze nolako almena duen ba, kantak sortzeko. Eta hoi, pues, komentatu duen betala, ba, irudi ba, jende gehiago hola, kanta guen atzetik, baina bakarrikan pertsona bat dago, ez. Eta, bueno, brutala, brutala. Zutenekoak, ba, oso kuriosoak dira, batez ere, oi, pretsona eta hori gauza asko ite ditulako aldi berean, ez? Bak, eh, bera gitarra jotzeu, kantatzeu, gauzak disparatze ditu eta gauzak eh oi e, eh, lupak ditu eta bere gainean jotzeu eta bai eta guapa eh, prozesua ikustea eraikitzen ba, ez? E, gauza da entzutea eta beste, eta beste bat no, ikustea bai, ez? Bai, bizkat antzekoa hemen E, mursegok edo irenduna, bueno, antzekoa per, e, pertsona bat delako eta bueno, luparen erabilagatik ez. Gero ja bakoitza hori bere kontu egiten du, baina bueno. Bai, hemen goa dibi jartzaren. Ta... Ja, marter dia eta amaitzen jun barrea, ze... Hai. Ja, ordu bete pasa dugu. Bai. Eta, bueno, gaurko irratxa joa, pixka, ba, improvisatu, improvisatu behitzen da, azkeneko momentu ba, preparatu dugun zerbait. Ba, ziren, ba, aitzol, gure laguna eta bueno, hartxoten lehen musua etorri behar zelako, eta bizkat e, eh, autogestionea iburuz itzei nahi genulako, batez ere bera, ba, elebeltz bezalako leku bat. Bai, sortzaia ba, dalako. Sortzaia dalako, eta, bueno, eta baita ere tema, oso, oso zaigun tema dalako, eta, bueno, ba, espero ba, beste urrengo irratxa ba, bera hemen edukitzea. Eta realizatea, bai. Uste eta eh, gaur eh, gauean kontzertua zeukala eta azkenek orduan ordena joa zaio eta gora eta bera ibilida eta ezin izan du horri Baina ber urrengo dator, <clears throat> datorren bi astetan, ba, a ber, eh, konpontzen duen eta urrengo programan hemen izaten dugun, benitok esan bezala, pixkat autogestioa eta horrelako kolektiben inguruan e, pixkat hitz egiteko eta adibide batzuk e, e, zuei eta aipatzeko. Eta horixe, azkenea abesti batekin jungo gara Uste dute eh, Rusian zirkesen abesti bat eh, aukeratu dugu Genebea Eta beste irukote bat e, eh, Irukote instrumentala Instrumentala, iz, bastante e, zuzeneko bortitza dakatena eta altua dakatena ere bai Bai, baita ere, bat zuzenean ikusteko aukera izan na Bai, Mogambon eta baita ere Bilbon Eta, oi, konzertu, oza, zuzeneko, oi, desen bezala, ba, zuzeneko Ba, oso oso eta baita ere ba irukotea izateko ba oso ba, brutala ez nola ba, bakarrikan gitarra bat daula eta irudi gitarra asko daudela ez kontzertuan eta baita ere diskoetan eta baita ere bueno bateria ze ondo jotzeun zuzenekotan eta bajoi ze energia dakan baita ere batez ere gustatzen da sartzen dituen efektuak efektuak eta hola eta bueno bueno talde mitiko hau, instrumentala, ba, guazen, honekin ba... Ba, eta alde bat. Jute geha, gungo geha. Eta, bueno, espero dugu ba, gaurko erratxaio improvisatea hau gustatzea. Eta, bueno... Eh? asko bestaldean zaudeten egin, norbega dago. Eta ah, Rusian zirkesen abesti honekin gungo geha. Ondo loin, eta hemendik bi azte arte. Eta, musu bat. Hori da, eh, honekin eh, bukaten dugu programa, Rusian Dirkels, Harper Lewis. Adiós. Hate Fascist Cop, odiamos a la policía fascista, es lo que dice el coro de esa gran, gran canción. Y bueno, sin más, aquí estamos Mamba Negra Radio Show a través de las ondas libres de Sincilic y Ratia en la FM 100 y ahora sí. Eh, <laughs> ahora sí, ahora sí, vamos con este pequeño tributo a Mike Watt y a toda su trayectoria. Para los que no sepan, para los que no Mike Watt eh, comenzó allá para principios de los 70, mejor dicho, eh, junto a Deep Boom, que desde pequeño comenzaron a tocar la guitarra y el bajo juntos allá en San Pedro, California. Y bueno, Pasados los años formaron eh, la banda Minute Man, con la que Mike Watt, o la gente mejor dicho, se, se identifica o se, o se acuerdan de él. Así que bueno, sin más, les dejamos ahora con un gran tema de Minutemen de su disco de 1984 Double Nickels on the Dime y esta canción se llama History Lesson parte 2. Así que a gozar. rock in Hollywood. eso fue History Lesson, de, History Lesson, perdón, parte 2 de Minute Men. Hay que recalcar que Minute Men, todos sus trabajos, bueno, Minute Men, Firehose y 2, todos sus trabajos fueron editados en el sello californiano SST Records. Y bueno, Minute tiene, tiene unos cuantos discos. Tiene el Paranoid Time, tiene el Punchline, el Vince tiene también el What Makes a Man Start Fires, el Boost or How Under the Influence of It y este que de donde sonó este tema también, que es uno de los más de los más conocidos, que decir que Minute Men fue una banda no precisamente musicalmente punk, no obviamente han escuchado que no, no encaja dentro de lo que dentro de los pseudo parámetros del punk pero bueno sí que se movió siempre alrededor de la, de la escena subterránea de principios de los 80 de, Estados Unidos se fueron en gira con Black Flag eh, andaban siempre con bandas con bandas de, de ese estilo y bueno, es una banda que a pesar de, tocar un, rock o anti-rock, como decían ellos, bastante ecléctico, una música que tal vez se, se, podía prestar pues para un sonido más comercial, nunca lo hicieron así, prefirieron quedarse en la escena autogestionada, prefirieron quedarse en la escena independiente. Y nada, sin más, continuamos un poquito más por aquí con otro otro tema de, ese álbum de Double Nickels on the Dime, un tema para mí personalmente es precioso, una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida, así que les dejamos con Minute Men y su tema Coation. eso fue Minutemen y su tema Cohesion. Pues como dije y como han podido comprobar, Minutemen se aleja de lo que estéticamente es el, punk y bueno, aún así se mantenían fieles a ese circuito subterráneo en la escena de principios de los 80 de, de, Estados Unidos. Bueno, también una cosa que, tocó mucho a, a Mike Watt fue que a partir de la muerte del cantante y guitarrista de Minutemen, Man, eh, pues él cayó en una, en una severa depresión, pero aún así mucha gente le animó a, a seguir en el, en, el, en el tema de la música y menos mal porque sí, ha seguido sacando cosas muy guapas, luego de Minutemen eh, fundó el eh, la banda Firehouse y luego con su pareja pues el proyecto este 2 y bueno continuamos aquí un poquito más con, con este tributo a, a Mike Watt y a toda su obra y les dejamos con otro tema de Minutemen y este tema que viene a continuación se llama Self y habla sobre eh, la avaricia del ser humano así que para que sepan que también Minutemen a pesar de, de ser una banda con musicalmente alejada del punk, sí que muchos de sus temas eran bastante políticos y sociales. Así que sin más, les dejamos con Minute Men y su tema Themselves. fue Minutemen con su tema Themselves. Y bueno, lo, he dicho antes, un tema que habla sobre <coughs> la avaricia y la codicia de, del ser humano, especialmente de los políticos, los políticos que no que dirigen y, mueven los hilos de nuestras vidas diariamente. Eh, hay que decir que probablemente sin, sin la obra de, Mike Watt y de Minutemen, muchas bandas como Fishbone o los mismos Red Hot Chili Peppers, bandas comerciales famosas, no hubiesen existido porque, dicho de sus propias bocas, Minutemen fue una, una gran, gran influencia para, para, para ellos. Así que, bueno, Aparte de Minutemen, también como dije, está también Firehouse Y bueno, vamos a dejarles un poquito de Firehouse por aquí, que es uno de esos proyectos bastante muy buenos de, Mike Watt, pero que no suenan tanto como, como Minutemen. Así que les, les vamos a dejar con el tema de Firehouse Se llama Honey, Please.